Ні, не те, що вони погані її співа, але ж не в такий дощ на вулиці. Не найкраща погода для виступів просто неба. Дівчина вся тремтить, мабуть, змерзла. Алло, подругу, це не оплески вдячних слухачів. Це не шалені оплески, це я перевіряю, сліпати чи ні, виривається в мене. Я буваю таким невитриманим. Жах. Буває навіть, ви не повірите, соромно за себе. То ви цього відразу не помітили? Не помітили, але стали на заваді крадіжці. Дякую. Отакої. Сліпа, але те, що треба, вона бачить. Це не кидається в очі. Я маю на увазі те, що ви сліпа. Я не дуже розбираюся у сліпих, чесно зізнаюсь я. Зі сліпих я знаю тільки Гомера і ще такого негра музиканта, не пам'ятаю, як його там. Ще знаю штучних сліпих. Це Паніковський, а також кіт Базіліо. Бачите, у мене невеликий досвід. Я балакучий хлопець, саме так. Вона сміється і незграбно торкається моєї спідниці. То ви дівчина? У вас такий глухий приємний голос, але незрозуміло, чоловічий він чи жіночий. Гарне запитання, поєднане із компліментом. Вона вміє ставити влучні запитання. Мабуть, у школі розбирала і збирала автомат Калашнікова за 45 секунд. Я ніколи не вкладався. Так, відповідаю я. Та що я мав ще відповісти? Може, якби сказав, що хлопець, але ношу спідниці, то вона б злякалася, вона ж така беззахисна, слабка. Принаймні має такий вигляд. Вибач, але ти не могла б провести мене додому. Це недалеко, переходить вона на ти. На ти легше просити. Я її добре розумію. Якщо просиш на ти, то це наче просиш друга, близьку тобі людину, а не сторонню особу. Це треба бути останньою наволоччю, щоб відмовити у допомозі я до тебе звертаються на ти. У її домі панує тиша. Чути лише, як цукотить годинник. Так ось, який він, старовинний, висить на стіні в кухні, і наче всміхається. У нього дуже куметний вигляд. Боже мій, а це що? Старигане Хем, ти це бачиш? Венеційська лялька. Ні, я не збираю ляльок і не бавлюся ними. Щоб ви про мене такого не думали, але ця лялька викопана і я. Бурякове волосся, фіолетова сукня, шкіряний піджак, замшеві черевики, бускова хустка на плечах надміру нафарбоване обличчя, як у шльондри. Жахливо таке побачити, підвішене на стіні, картину свого власного повішення. Як тебе звуть? Втім, питає моя сліпа знайома незнайомка, відволікає мене від містичної ляльки. Еріка кажу я обережно. Рідкісне ім'я. У мене також рідкісне ім'я. Мене звуть Міра. Отже, її ім'я Міра. Добре. Мирослава уточнюю. Ні, якби ж то. Просто міра. Міра з одним Р. Я так само з одним «Р». Ми сміємося.